Hey yo, Cash, turn that shit up. Exclusives only, my motherfuckers. Oopsie, my feeling shit, bitch. do get it twisted. nakita mo Di ba yung hanad na P? Meron pang hanad na P sa Pasipli ka nagmasid Parang si Bian Police Balita ko sa mga balita to sa peak Usugan ng onti, may nagip ka sa peak Para lamang sa mga sabik na sabik Na malaman ng mga hatid kung batid nakasilip ka sa amoy no Kala mo wala lang yung good ko, di pa nga to Nakatodo, one pa lang sa fan Kala mo habagat na nagdaan Talaga naman chinek mo pa yung amin Malamang sa malamang kain Lahat ang mais niyong ihain Basta may kanin, headstone Basa shit Di ko na nga marinig sa headphone yung bitch Ano ba naman yung sumabay ka sa trip Sabayan mo yung hit Banatan ng bigit Ngayong kita sa Manila to Kilala ng mga sindikato Mga pata na namula sa pangiwa ko Sigurado na hindi yan lalaking gago Ang talinaw at alin na sa pangiwa ko Simulan ko to sa pakagat lang Lahat kami meron tira, hindi puro pass lang Uuwi kang lang kapag ikay umadlang Paangat ng paangat sa aming bawat takbang Oh no, di mo masusukat to Sobra na sa kalawakan itong utak ko Lako sa halalan lang kung balak tumakbo Di mo ko maaabutan ang takupad mo oh. Kami nilang humambalang sa aking daanan Pagkat sa rurok papunta Di gumawa ng pangalan para lang tapakan Kasi hindi yun uubra Ano yeah. kung nalalaman gusto ko malaman Tira ko pa'y sa pulka Nagpakulan ka ng bala Di mo inakalang sa bomba ko lang sa pugka Oh ah, yeah Laging pa-abanded, pasulong Tingin sa pagkatrasa at paurong Subukan mo magmalinis ng masabon Nagulat ka sa palabas kong maugong Dami ko matinding plano Pasakan, malupit ang palo Batikan para bang El Chapo Upuan para tingtong amo so cash, turn that shit up.